Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś. Get someone to do. Zmusić kogoś do zrobienia czegoś. Get someone to do something.